بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم mutakabbirlarga qiyomat kunida bir qattiq va'idlar bo'ladi. Nasl nasabi, moli dunyosi, qabilasi, quvvati, amali bilan faxrlangan kishilarga qiyomat kunida shunday bir xunuk bir holatlar ro'baro bo'ladi. Ular kimlarga takabburlik qilishadi? kimlarni mensimasdan kimlarga kibr qiladi albatta o'zidan kambag'al zaif nochor kishilarga kibr qilinadi xizmatchilarga yoki o'zidan quyiroq bo'lgan kishilarga nisbatan kibr qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam mutakabbirlarni qiyomat kunidagi holini bayon qilib aytadilarki mutakabbirlar u kunda odam suratida lekin chumolidek kichkina bo'lib turiladilar ularni har tomondan xorlik qoplab keladi ya'ni odamlarni ustida kibr qildimi, demak odamlardan ham xuddi mana shu xorligini ko'radilar. Chunki al-iqobu min jinsil amal deyiladi. Jazo ana shu qilingan gunohning o'zini jinsidan bo'ladi. Nima uchun inson kibr qiladi? Nima uchun kibr qiladi? Kibr qilishga nima haqqi bor? Chunki asli nutf edi, najosat edi. Qorni to'ldirib najosat bo'lib yashaydi. O'lgandan keyin qabri to'ldirib najosat bo'ladi. Agar kibr qilishlik mumkin bo'lganida iblis haqliroq edi olovdan yaralgan lekin kibr faqat alloh taologa xos bo'lgan sifat nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar imom buxoriy keltirgan hadislarda uch toifaga alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi ularga gapirmaydi ularni gunohlaridan poklamaydi ular uchun alamli azob bor birinchisi yolg'onligini bilib turib matohini bilib sotish uchun olloh nomiga qasam ichgan kishi e, menga foyda qolmayapti Bizning yurtlarda vallohi Allohga qasam degan so'z ko'p ishlatilmaydi. Mana arab o'lkalarida ko'rsangiz, vallohi deganga gap gapini birda qo'shiladi. Allohga qasam. Ya'ni mana shu Allohga qasam deyishlik bilan o'zini gapini rost ekanligini isbotlash uchun gapiriladi. Endi shunday odamki, Allohga qasam dedi, 20 dinorga oldim dedi. O'zi 10 dinorga olgan bo'ladi. Allohga qasam, izziga beryapman dedi. Bizda Allohga qasam degan so'zni o'zi yo'q, lekin bu yog'i bor. Izziga beryapman dedi. Kim ishonadi unga? Sen izga bergan, beryapman deganligi uchun olmaydi u. Alloh bugun nasx qilgani uchun oladi. To'g'risini aytgan bo'lsa, indamay tur. Indamay tur, aka narxi moncha, to'g'ri kelsa olingda, Alloh nasx qilgan bo'lsa olib ketadi. Demak, yolg'onligini bilib turib, matohini sotish uchun yolg'on qasam ichgan kishi qiyomat kunida Alloh taolaning rahmatidan uzoqda bo'ladi. Ikkinchisi, bir musulmonni molini olish uchun asr namozidan keyin yolg'on guvohlikka qasam ichgan kishi. Ya'ni asr vaqtidan keyin, asr vaqtida bo'lishdan qat'iy nazar, bir musulmonni haqqini undirish, haqqini olishlik uchun, birovni haqqiga tajovuz qilish uchun yolg'on qasam ichadi. Men ko'rdim deydi. Shu odam bizni oldi deydi. Yolg'on guvohlikka o'tishlik. Uchinchi, o'zida oshiqcha suvi bo'lib turib, boshqalardan qizg'angan kishiga ham Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Chunki bu suv uni qo'lini mehnati bilan topilgan narsa emas edi. O'zida oshichasi bo'lib turib, odamlar suvga muhtoj bo'lganligini ko'rib turib, ertaga o'zimga kerak bo'lar, inniga kerak bo'lar deb turib, odamlarga ilinmayotgan kishi. Alloh taolo qiyomat kunida unga qo'ling mehnati bilan topmagan narsangni boshqalardan man qilgan qilganingdek, bugun men ham sendan o'zimning fazlimdan man qilaman deydi. Oshiqchami, kerak bo'lmayaptimi? Muhtoj bo'lib turibdim biroq berishlik kerak bo'ladi. Bu mashaqqatli kunda mu'minlardan boshqa hamma mashaqqatda bo'ladi. Bu baloni ko'rmaydigan, bu kun issig'ini sezmaydigan, tamomiy xotirjamlik va omonlikda, soya qalqinda bo'ladigan, Alloh taoloning arshini soyasida turadigan 7 xil odamni payg'ambarimiz sanab o'tdilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Qiyomat kuni hech qanday soya bo'lmaydi. Faqat Allohning arshini bir soyasidan mahshariyohga tushib turganligi bor. Mana shu joyda odamlarning 7 xil toifasi Allohning arshini soyasida turadi. Birinchisi odil imom. Agar imom, boshliq, rahbar zulm qilsa, bu kishiga Allohdan rayil bo'lsin. Agar odil bo'lsa, agar adolat bilan hukm yurgizsa, mana shu 7 ta toifa odamni birinchisi deb zikr qilinyapti. Yolg'on gapirishga poshada nima majbur qiladi? Uni ustida ish yo'q u. U faqat Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmasligi kerak. Agar ra'iyatga xiyonat qilsa, haqqini yeydigan bo'lsa, qiyomatda birinchilardan bo'lib dozoqqa uloqtiradi. Ikkinchi, Alloh taolaning ibodatida ulg'aygan yigit. Ya'ni yoshligidan ibodatda, ma'siyatdan uzoq. Agar shu yigit ibodatdagi holi bilan ulg'aysa, kichkin begunoh emas, gunohi bor, lekin yoshligidan ibodat bilan borib umumiy holati salohiyat masjid, Qur'on, dars, taqvo, ko'zni tilgan, tiygan, tilni tiygan, yoshligidan o'zini ehtiyot qilgan. Mana shunda yoshligidan ibodatda ulg'aygan yigit Alloh taoloning arshining soyasida turadi. Yigit deb aytganmiz, 40 yoshlarda tasi arab tilida shab, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar o'tiribdi ko'proq. Qaraganda xolayimizni va xolamayimizni masjid yurishimiz kerak. Xolayimiz va gunohlardan tiyilib qolamiz. Endi u payt qilgan ibodat bilan hamma gunohni qilish imkoniyati bo'lib turib tiyilgan odamda ibodat hargiz barobar bo'lmaydi. Uchinchi, Allohning arshini ostida turadigan kishi qalbini masjidga bog'lagan kishi. Namoz vaqti kirib kelmasdan yurib keladi. Namozni tugatiblar keyingi namozni porlashni boshlaydi. Takbir aytishni mo'ljallab kelmaydi. Namoz o'qib bo'lish yugurib chiqib ketmaydi. Savdogarlar bo'lsa, mana ko'p kuzatamiz. Hech qancha vaqt ketmaydi ana shu tasbih tahlilga. Lekin shoshganicha chiqib ketadi. Birodalar, esimizdan chiqmasin. Mana shu namozdan keyin aytilgan tasbih tahlillar payg'ambarimizdan sahih hadislar bilan vorid bo'lgan. Oyatlar kursi, o'zish bilan tasbih tahlilini aytishlik, bular hammasi payg'ambarimizning sunnat bo'ladi. Qalbini masjidga bog'lagan kishi masjid bilan doim bir aloqada bo'lgan kishi. To'rtinchisi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan ikki kishi ham Allohning arshining soyasida turadi. Bu ikkovi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'radi, Alloh uchun o'tiradi, Alloh uchun gaplashadi, ajralib ketishi ham Alloh uchun bo'ladi. Ya'ni bu ikkovining o'rtasini Allohning muhabbati biriktiradi xolos. Endi biz qaraylik atrofimizga. Atrofimizdagi odamlar nima sababdan bizning yonimizda ular? Jo'ra bo'lganligi uchun, mahalla bo'lganligi uchun, sinfdosh ulfat bo'lganligi uchun. Ya'ni o'sha osh yegani ular bilan cho'ntagingizda puliz qolmasa, ajrashib ketaverasiz. Puliz bo'lsa, yig'ilib qolaverasiz. Demak, osh uchun yig'ilmayapti bu odamlar. Endi bu ikki kishiki Alloh uchun topishgan, do'st bo'lgan. O'tirsa Allohni eslaydi bir-biri bilan. Ajraganda ham bir-biriga Allohni vasiyat qiladi. Agar bitta shunaqa ulfatimiz, shunaqa bir birodarimiz bo'lsa, hayot haqiqatan yashashlikka deydi. Chunki bu pulingiz bo'lmasa ham birodar, bo'lsa ham birodar. Sog' bo'lsangiz ham birodar, yo'q bo'lsangiz ham birodar. Beshinchisi nasl nasabli go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini zinodan tiygan yigit yoki kishi. Bu juda ham og'ir fitna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men sizlardan sizlarga o'zimdan keyin ayollarni fitnasidan ko'ra kattaroq fitna tashlab ketmayapman degan. Xususan hozirgi zamonda ko'ryapsiz, qiyin kechalarda. Zino qilinsa, uni jazosi ham xuddi shu zino, ya'ni shu aloqa qilib qo'yganiga uylanib qo'ysa, jazodan qutulib ketaveradi. Mana ko'cha ko'yda yurganimizda bizga zino imtihoni yo'q. Mana masjidda o'tiribmiz, oilamizda o'tiribmiz, zino imtihoni yo'q. Zino imtihoni qachon bo'ladi? Zino qilishlikka hamma sharoit bor. Zino qilinishga chaqirib turgan ayol ham bor. Hamma imkoniyat bor, faqat sizdan rozilik talab qilinyapti xolos. Hech kim ko'rmayapti. Sizdan faqat ha degan so'z chiqishligiga zino bo'ladi. Shu holatda inson o'zini tiyib qolsa, shunda zino degan imtihondan o'tdi degan. Bu haqiqatan qiyin bo'lgan ish. Zinodan o'zini tiyishlikda mu'minlarga ustoz bo'ladigan kishi bu Yusuf alayhissalom. Qo'lida hamma eshiklarni yopib, zinoda hamma shartini muhayyo qilib, kelganida Allohdan qo'rqaman degan. Keyingi 6-kishi o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirgan kishi. Ya'ni odatda o'zi pulni ikki qo'l sanaydi. Ya'ni shunday bir ehsonni maxfiy qiladiki, chop qo'liga ham bildirgisi kelmaydi. Alhamdulillah shunday bir e, avlod tarbiya topyapmiz deb umid qilamiz. Atini aytmasa ham berib qo'yayotganlar bo'lyapti masjidga. familiyasini aytganlar ham bo'lgan bir paytlar. Palonchi 50 so'm, to'kinchi 200 so'm, palonchi e, anaqa qoziq, to'kinchi mana bir abdasda ata aytilgan paytlar bo'lgan. Alhamdulillah hozir mana tarbiya topayotgan yoshlar Alloh bir davom qilsin shu tarbiyani. indamay tashlab ketyapti ekan yoki bir yetim yesirga borib muruvvat qilsa familiyasini ayttirmayaptilar degan usuldan. yoki televizorga chiqib turib ko'z ko'z qilmayapti o'zini qilayotgan ishligini. Chunki bu shunaqa odamki, qilgan, ya'ni imkoniyatimiz bor birodarlar bizni ham. U albatta masjid solib qo'yishlik shart emas. Shu to'rtta nonni olib kirgizib yuborib turib inson indamay qo'ydimi? Hech kim bilmay qoldimi? Umid qilaversin. Chunki o'ng qo'li berganni chop qo'lga bildirmagan kishi Allohning taxtini soyasida turadi deydi. Kimni qo'lidan kelmaydi, aytinglar tushunishdi 7-chi bu xoli qolib Allohdan qo'rqib, ko'zidan yosh oqizgan kishi. O'zimizdan so'raylik-da, bir marta, bir marta tushunyapmiz hammamiz. Ko'zimdan yosh oqqanmi Allohdan qo'rqqanimda? Yo otam o'lib, enam o'lganda yig'laganman, keyin yig'lamaganman. Mana qadr kechasini fazilatlari haqida gapiriladi. Qadr kechasi kuni Allohni bir bandasi agar uni qalbiga bir farishtani qo'li shunday kelib tekkanda, yana ko'zidan yosh oqadi deyiladi. Ya'ni qalbi yumshadi, farishta uni qo'liga qalbiga tekkandan keyin qo'li bilan shunda ko'zga yosh keladi deydi. Endi eslaylik-da, Allohdan qo'rqib qachon yig'lavdik? Qachon yig'lavdik Allohning azamatini, qudratini o'ylab fikr qilganimizda? Qachon ichimizda ezilib turib, Alloh o'zini tanib qo'yganligini eslab, Alloh eng katta ne'matini berganligini eslab, ko'zimizga yosh kelganmi? Agar kelgan bo'lsa, umid qilaylik, birodarlar. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda keladi. Kimi ko'zidan tashalik yoki pashana boshchalik yosh oqib chiqsa, Alloh bu ko'zni jahannamga harom qiladi degan. Mo'minlar omonlik, xotirjamlikda bo'ladi. Biz qiyomat kuni hisob-kitobgacha bo'lgan insonlar ahvoli haqida gaplashyapmiz. Kofirlar esa mana shu balo, mehnat, mashaqqatda turadi, lekin hech narsa sodir bo'la olmaydi. Odamlar teriga botgan, odamlar quyoshda qorayib kuyayotgan. O'lib ham qolmaydi, tirik ham emas. uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan kunda na o'lik, na tirik. Hatto odamlar qiylanib ketganligidan aytishadiki, kofirlar, "Ey, do'zaxga hukm qilsa ham tez tarqib olmaydimi? Qiylanib ketdik deyish boradi. Shunda bir toifa kishilar harakatlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men qiyomat kuni odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgisi va oxirgisini bir yerga jamlaydi. Ularni ko'ruvchi ko'radi, eshituvchi eshitadi. Quyosh ularga yaqin qilinadi. Odamlar o'zlari ko'tara olmaydigan g'am, mehnat, mashaqqatga qoladilar. Odamlar bir-birlariga ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan kishini izlamaysizlarmi? Ularni ba'zilari otamiz odam oldiga boraylik. Ular ko'payishib odam alayhissalom oldiga borishadi. Endi odamlar shafoat istashyapti. Ular odamning oldiga borib, unga siz bashariyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'zi qo'li bilan yaratdi. O'zini ruhidan sizga puflab kirgizdi. Farishtalarni sajda qilishga buyurdi. Jannatga kirgizdi. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Parvardigoringizni oldida bizga shafoat qilmaysizmi deb so'rashadi. Odam alayhisalom ularga bu Alloh taolo bundan avval ham bundan keyin ham hech qahri, g'azabi kelmaganchalik g'azab bilan g'azablangan bugun. Alloh meni daraxtdan uzoq bo'lishimga buyurdi. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim, o'zimni nafsim, o'zimni nafsim. Sizlar Nuhga boringlar dedi. Bir marta gunoh qilgan odam alayhissalom. O'sha man qilingan mevani yeb qo'ygan. Shu otamiz odam o'zim, o'zim, o'zim mendan nari bo'linglar. Nuhga boringlar. Odamlar mana shunday qiyin ahvolda Nuh alayhisalomga oldiga borib, siz rasullarning eng birinchisisiz. Sizni Alloh taolo shokir banda deb maqtagan, Robbingizni oldida bizni shafaat qilasizmi deydi. Nuh aytadi: "Men o'g'limni saqlasin deb Alloh taologa nido qilib, unga osiy bo'ldim. Parvardigor, o'g'lim cho'kib ketdi, oilamni saqlab beraman degan eding, o'g'lim meni oilamdan izlagan edi. Innahu laysa min ahlik. U seni oilangdan emas dedi. Men Allohga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim, o'zimni nafsim, o'zimni nafsim. Sizlar Ibrohimga boringlar dedi. Ibrohim alayhisalom oldiga keladilar. Siz Alloh taoloning nabiysi, uning yerdagi halilisiz. Uni maqtadilar. Ibrohim aytadi: "Men hayotimda 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni nafsim, o'zimni nafsim, o'zimni nafsim. Sizlar Musoga boringlar." Ibrohim alayhisalom 3 ta yolg'oni nima edi? Butlarni sindirib, ma kattasi sindirildi yolg'on gapirildi. Yulduzlarga ibodat qilgan chiqib ketishayotganida qavm men kasalman deb qo'ygan edi yolg'on. Hamda Sora onamizni singlim deb qo'ygan edi. Askarlar so'ragan edi. Bu uchala gapirgan gapini tavili bor edi. Lekin mana shu yolg'onni gapirib qo'yib, Allohdan qo'rqyapti Ibrohim Halilulloh. Endi hozirgi zamonda yolg'onni kasb qilgan odamlarni holimizni ko'rib qo'yaveraylik. Qo'rqmay yolg'on gapiradi. Foyda qolmayapti deydi. taniyveryapman. Prosta pulni bo'shatish uchun. Xuddi ro'parasida turgan odam ahmoq bu ahmoqni oldi ekanga o'xshaydi. Yolg'onga ehtiyot bo'laylik. Savdogarlar tili bilan harom qiladi pulni. Zo'r yo'li kamroq gapiraylik savdogarlar. Aka monancha so'm narxi, to'g'ri kelsa oling. Biz ham tirishchilik bola chaqa va hokazo. O'sha bitta yolg'onni o'rniga 10 ta boshqa so'z bor. Lekin yolg'on gapirsa jonimiz orom oladigan bo'lib ketganda. Yo pochon qilmadim deydi, izbor qani kelsa. Men kulgim keladida men bir paytlar savdo qilganman bozor tushib baribir berasan baribir <laughs> ikkinchi martadan kelganda ham berasan berib qo'yaver aytamanda toshim qilmasang nima bo'ldi? yo'q savdo yurishmay qoladida yoki pul olib alhamdulillah bu bidyatlar sekin sekin yo'qolib ketyapti birodarlar ular musoni oldiga borib ey muso siz ollohning rasulisiz olloh sizni risolati va kalomi bilan afzal qildi muso rad qilib men bir nafsni o'ldirib qo'yganman O'zimni nafsim, o'zimni nafsim, o'zimni nafsim. Sizlar inson oldiga boringlar. Ular inson oldiga borishadi. Siz Alloh taoloning rasulisiz. Maryamga bergan kalimasi va undan bo'lgan pokiza ruhsiz. Odamlarga beshikda turib gapirgansiz. Robbingizni oldida bizni shafaat qiling deydi. Ya'ni ulul azm minar rusul bo'lgan eng buyuk 5 ta payg'ambarning oldiga boryapti bular. Iso ularga rad javobini beradi, lekin biror bir gunoh qilganligini aytmaydi. Iso ularga mendan boshqani oldiga boringlar. Muhammadni oldiga boringlar dedi. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qoldi. Ular payg'ambarimiz alayhisalomga kelib, siz Alloh taoloning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh taolo sizning avvalgi oxirgi gunohlaringizni kechirgan. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Robbingizni oldida bizni shafaat qiling dedilar. Rasululloh anazak, men qilaman shuni dedi. Men shafaat qilaman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men arshning oldiga boraman. Robbimga sajda qilaman. Shunday sajda qilamanki, mendan avval ham keyin ham bunday sajda qilgan hech kim bo'lmaydi." Shunda Alloh taolo menga avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husn sifatlarni ochadi. Alloh taoloning uzoq vaqt, uzotga mana go'zal ism sifatlarini maqtab Allohga Alloh xohlagan muddatcha sajda qilib turadi. Faqat hamda aytadi. Shunda Alloh taolay aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, ijobat qilinadi, shafaat qiling, qabul qilinadi." deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim" deydi. U avvalgi payg'ambarlar nima dedi? O'zimni jonim, o'zimni jonim, o'zimni jonim deb turibdi. Biz nimaga Rasulullohni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak? Chunki payg'ambarimiz hech kim bizni o'ylamaganda Rasululloh o'ylaydi. Otamiz, onamiz o'layotganda o'zini jonini aytib o'ladi. Tirilganda faqat o'zini jonini aytadi. Ro'parasida jahannam bo'lganda hammasini fido qilib Parvardigor, meni qutqarsang bo'ldi deb jonini o'ylaganda bitta payg'ambarimiz alayhisalom jonimizga oro kiradi. Ummatim deydi. Jannatning o'ng tomonidagi eshigidan ummatingning hisob-kitob qilinmaydigan 70 mingtasini olib kirib keting Alloh taolo. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga behisob kiradi degan. Shunda Ukkosh ibn Muhsin roziyallohu shart turdi, Rasululloh duo qiling, o'shalardan bittasi men bo'lay dedi. Vaqtida ushab qoldi. Siz o'shalardansiz dedi. Ikkinchisi turdi, Rasululloh duo qiling, men ham o'shalardan bo'lay dedi. Bu sizdan o'zib ketdi dedi. Shu hadisning sharhida kimlar shu 70 mingta deganda sifatlari keladi. O'zini kuydirmaganlar, talashtirmaganlar, yulduzga qaramaganlar va hokazolar. Shu hadis sharhida keladi. Har bittasi bilan 70 mingtani, ya'ni 70 mingtadan odam bor deyiladi. Umid qilamiz birodarlar. Qolganlari bu 70 mingdan qolganlari jannatni boshqa eshiklaridan boshqa musulmon bo'lgan boshqa payg'ambarlarning ummatlari bilan sherik bo'lib keladilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning eshiklarining eni, ya'ni ikkita eshikning oralig'i Makka va Busra oralig'i chalaydi." Ya'ni Makka bilan Shom o'rtasichalik keng bo'ladi deganlar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qiladi Alloh taolodan hisob kitobni boshlashligini so'raydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.